Вспомните все проблемы, которые где-то внутренне вас держат, отпустите их. Снимите малейшее неприятие прошлого. Спомнете си всички проблеми, които носите вътрешно в себе си и се освободете от тях. Освободете се от най-малкото напрежение. Все, начинайте. Започнете. Главной фундаментальной величиной во Вселенной является время. Все исходит из времени. Най-високата е и най-фундаменталната величина на Вселената това е времето. Всичко започва от времето. Время създается любовью. Времето се създава с любов. Любов разделяется на будущее и прошлое. Любовта се разделя на бъдеще и минало. Если есть агрессия ко времени, это всегда болезнь, это всегда проблема. Ако има агресия към времето, това винаги е болест, винаги означава болест и винаги създава проблем. К сожалению, в прошлом, неприятие тому, что произошло, это агрессия в прошлом. Съжалението за миналото, неприемането на това, което се е случило, това е агресия към миналото. Страх перед будущим. Повышенное переживание за будущее – это агрессия к будущему. Страхът от бъдещето, прекалените преживявания за бъдещето, също са агресия към бъдещето. Когда мы понимаем, что прошлое, то, что произошло, определено Богом, и то, что произойдет, также определено им, мы не тратим лишнюю энергию на сожаление и страх. Когато ние разбираме, че това, което се е случило в миналото, е определено от Бога и това, което предстои да се случи в бъдещето, също е определено от Бога, ние не хаби излишна енергия да преживяваме тези емоции. Огромное количество той энергии, которая дает нам молодость, здоровье и жизнь, может расходоваться на сожаление прошлого и переживания за будущее много голямо количество от тази енергия, която ни се дава от младостта и живота, може да бъде изразходвана за съжаление за миналото или страх от бъдещето. Поэтому все мировые религии, которые заботятся не о теле, а о душе, а именно душа, источник здоровья, здоровая душа, говорят, прими то, что произошло. Затова всички световни религии, които се грижат за здравето на душата, а не на тялото, казват приеми източника. Приеми това, което се е случило. Приеми това, което ще се случи. Наша человеческая воля имеет право только на поверхностном уровне, сейчас материально. Нашата човешка воля има права само върху повърхностното ниво, върху това, което е сега и което е материално. Когда дело касается прошлого и будущего, мы должны раз и навсегда понять, человеческой воли здесь нет. Човешката воля няма никакво значение, когато става въпрос за миналото или за бъдещето. Я часто видел людей, которые боялись будущего и сожалели о прошлом. Это было причиной тяжелейших заболеваний. Часто съм виждал хора, которые съжаляват за миналото си или как се страхуват от бъдещето и това винаги е било причина за тежки если вы постите, голодаете, если вы молитесь, но при этом не принимаете того, что произошло, Ако вы постите, гладувате, молите се, но вие вътрешно не приемате това, което се е Изменение к лучшему не произойдет. Изменение към по не няма да има. Промяна към по-добро Часто люди, прочитав мои книги, говорят, я молился, Я голодал, я всех простил, а здоровья нет. Много често хората, които четат моите книги, казват, аз си Моля, аз гладувах, аз простих на всички, но здравето така и не дойде при мен. Нужно понять простую вещь, что такое прощение. Трябва да разберем едно много просто нещо. Какво е прощата? Если кто-то меня обидел, это е разрушение моего счастья. Ако някой ме обиди, това е разрушаване на моето щастие. Простить – это принять потерю человеческого счастья. Да простиш означава да приемеш загубата на това човешко щастие. Тот, кто умеет терять и сохранять любовь, тот может прощать. Който умеет да губи и при това да запазва любовта си, той умее да прощава. Человек жадный, завистливый, осуждающий, то есть не умеющий терять, он и простить не сумеет. Един алчен, завистлив човек, който не умее да прощава, един алчен и завистлив човек а, не умее и да прощава. Поэтому для того, чтобы легче было прощать, люди всегда что делают? Они периодически уединялись, отрешались от житейских забот, голодали, отрешались от всех своих проблем в будущем. И вот такая отрешенность от человеческого, аскетизм, помогали им ощутить любовь, помогали принять мир и помогали обрести душевное здоровье. За това какво са правили хората, за да се научат да прощават? Значи те периодично са се отказвали от а, храна, уединявали се са Обричали са се от всичко, обричали са се на аскетизъм, за да могат да усетят в себе си любовта и да могат да се научат на прошка. 2000 лет назад произошло огромное событие в истории человечества. Преди 2000 години е станало едно много голямо събитие в историята на човечеството. Появился Исус Христос, который сказал, «Если у вас есть душа и любовь, и вы ее не давите, не тормозите, не мешайте этой любви, то тогда аскетизм вам а, а, не является главным. Ісус Христос і казав, ако вие имате в душата си любов и не я потискате, и не я не й пречете, тогава аскетизмът тогава аскетизмът няма да ви пречи. не а, является Аз, извинявам се, тогава аскетизмът не, не е най-главното, не е най-важното за нас. Нас помня переводчика, но это а, Так вот, а, если человек заболел, начинает голодать, а, отрешается от своих переживаний, часто он выздоравливает. Ако человек, след като е заболял, започва да гладува и се отказва от всичките си желания, много често той може да оздравее. Недавно в одной из американских газет был э, следующий факт сообщен. В един от американските вестници неодавна се сблъсках с, следния факт. Муж и жена, у него е диабет, у нее рак четвертой стадии, и оба приговорены врачи. Мъж и жена, съпруг и съпруга. Той има диабет, тя има рак четвърта степен и двамата са обречени Они решили перед смертью отдохнуть, погулять и повеселиться. Те решили преди смъртта си да си починат, да се повеселят. А, взяли все деньги, даже те, которые были отложены на похороны, и поехали в круиз. Взели всичките си пари, дори тези определени за погребение, и тръгнали на екскурзия. Когда вернулись а, после путешествия, след като се върнали от пътешествието, заметили, что о похоронах говорить рановато. Забелязали, че вече ему рано да говорят за погребение. Пошли к врачам, оба оказались здоровы. Отишли на лекар и се оказало, че и двамата са здрави. Мы не представляем, насколько наши переживания, страхи и сожаления могут отнять у нас здоровье. Ние дори не си представяме до каква степен нашите вълнения, тревоги и страхове се отразяват на нашето здраве. Поэтому элементарное умение отбросить проблемы, а, э, уменьшить, сказать, э, остановить свое переедание, э, поголодать, а, отключиться, уединиться на некоторое время, может быть самым лучшим лекарством. Затова елементарка, элементарное действие в нашето поведение, гладуването, от Отдалечаването от нещата могат много да ни помогнат да подобрим здравето си. Но иногда все, что я перечислил, не помогает. Но понякога всичко това, което изброявам в момента, не помага. Почему? Защо? Потому что все, что я перечислил, это только фон. Это самое, так сказать, примитивное наше нарушение. Защото всичко, което изброих, това е само фон. Това са если у нас наши эмоции, наши чувства идут не в том направлении, то тогда никакая диета нас не спасет. А Ако наши эмоции, наши чувства не се движат в правилното направление, тогава никакой диеты няма да не спасят. Оказывается, главный источник энергии для живого существа – это не еда. Оказва се, че най-важният източник на енергия за живото същество съвсем не е храната. Это чувство любви. Това е чувството на любов. Оно не всегда может нам испытываться внешне, но внутри оно должно присутствовать всегда. Можем да не го изпитваме винаги на външно ниво, но вътрешно то трябва винаги да присъства в нас. Если мы отрекаемся от этого чувства, то а, неизбежно мы обречены на болезнь. А ако ние се отричаме от това чувство, неизбежно сме обречени на болести. Тот, кто завидует, обижается. Този, който завижда, обижда се. Изпитывает уныние. Унива. Не принимает того, что произошло. Не приема това, което се случва. Этот человек э, убивает любовь в душе, теряет энергию, падает иммунитет и затем идет болезнь. Този човек убива любовта в, в душата си, неговата енергия спада, имунитета му също и започват да се развиват болестите. Очень трудно сохранить любовь, когда происходит несчастье, когда обидели, когда э, разваливается судьба, потому что рушится точка опоры, на которой мы стоим. Много е трудно да запазиш любовта, когато започват нещастията, когато се раз, му развали цялата съдба, защото всъщност се нарушава точката, която е опора за нас. Врачи говорят, болезнь – это е- е непреодоленный стрес. Лекарите казват, че болестта това е непреодолян стрес. А стрес – е из потери человеческого счастья. А стресът всъщност е точно загубата на човешкото щастие. Чем меньше любви в душе, тем тяжелее любой человек переживает стресс. Колкото по-малко любов има в душата на един човек, толкова по-трудно той преодолява стреса. И если женщина во время беременности, перед зачатием, не приняла обиды, потери и давала обиду, осуждение или уныние, ее ребенок не может принять стресс. Ако една жена още преди зачатието и по време на премиността не е преодоляла обидите си, унинието си, нейното дете също няма да може да ги преодолява. А когда он не может принять душевные боли, он должен хоть как-то от нее отстраниться. И начинаются наркотики, алкоголь и так далее. И когда когато това дете няма способността да преодушава, да преодолява душевните си болки, то трябва по някакъв начин да избяга от тях. Тогава започват проблемите с наркотиците. Я говорил женщинам, у которых были проблемы с детьми. Вспомни обиды, неприятности и прими их как спасение своего ребенка. И ребенок выздоравливает. Казвал съм на жени, които имат болни деца или деца с проблеми. Спомни си всичките си неприятности по време на бременността. Приеми ги и тогава твоите деца ще оздравеят. Съхранение любви в любой ситуации – это гарантия здоровья. Запазването на любовта във всяка една ситуация е гаранция за здраве. Но без веры в Бога это невозможно. Но това е невъзможно без вяра в Бога. Причина очень простая. Причината е много проста. Бог е вечен. Бог е вечен. Он за пределами времени. Той е зад пределите на времето. И когда мы испытываем любовь к Богу, мы это чувство можем удержать в любом распаде, в любой потере, в любой боли. И когда мы испытываем любовь к Богу, ние можем да запазим това чувство при всяка ситуация, при всяко разпадане, при всяка беда. Я к этому пришел как исследователь и ученый. Стигнах до този извод като изследовател и учен. И как ученый я пришел к выводу, что э, религия, мировые религии все, говоря о первичности, о том, что душа важнее тела, были правы. Стигнах до извода, че всички световни религии, които разглеждат душата вічно справі. Единственный момент. Наши эмоции имеют огромную инерцию. Единственный момент тук е това, че нашите емоции имат много голяма инерция. И когда человек начинает убивать любовь, с ним не сразу начинаются проблемы, а проходит много лет. И когато човек започва да убива любовта в себе си, проблемите му не започват веднага, могат да минат много години. И често люди говорят, вот этот плюет на все, негодяй придает он здоровье, а вот этот хороший, этот болит. И много често хората казват, ето този е негодник, не обръща внимание на нищо, прави си каквото иска и е здрав, а ето тук един добър човек, а е болен. Это логика поверхностная. Това е нов повърхностна логика. Если человек отрекается от любви, будь то предательство или будь то просто повышенная принципиальность, рано или поздно у него будут проблемы. Ако един человек се отрича от любовта, било чрез предателство или друго, рано или поздно то, что все разболеет. На внешнем уровне связать поведение человека, его э, обиду с э, болезнью практически невозможно. На външно ниво, във външен план да се свържат болестите на човека и неговото поведение практически е почти невъзможно. Но на тонких планах время сжато. И там можно увидеть сразу же то, что происходит сейчас и то, что будет в будущем, потому что прошлое и будущее на тонком плане. Но на ниво него времето е сбито, сбито, И там много добре може да се види това, което става в момента, в настоящето и това, което ще се случи в бъдещето. В принципе, основатели мировых е религий, они, им позволено было выходить на эти тонкие планы и увидеть, как связано наше здоровье с нашей нравственностью. Принципно основателите на, големи, на световните религии са имали тази възможност да излизат на тези финни нива и да виждат как А, всичко е свързано. Да вижда точно това как здравето е свързано с нравствеността. Я возвращаюсь опять к тому, с чего я начал. Връщам се отново към това, от което започна. Вспомните все моменты, когда а, вы не принимали прошлого и не боялись будущего. Спомнете си всички от тези моменти, в които вие не сте приемали миналото или сте се страхували от бъдещето. Вспомните те моменты, когда через обиду, потерю а, или а, неприятность вам, вас лечили. Именно в момент потери человек легче ощущает Божественное. Чтобы ощутить Божественное, нужно потерять человеческое. Спомнете си всички от тези моменти, в които сте се чувствовали зле и точно тогава Защото именно в момент на загуба, когато човек се чувства зле, той най-силно усеща в себе си Божественото. Примите моя неприятност как лечение вашей души. Приемете всяка неприятност като ликуване на вашата душа. Съхраните чувства любви к Творцу в любой болезненной ситуации. Запазете чувството си на любов към Твореца във всяка една болезнена ситуация. Это начало вашего здоровья. Това е началото на вашето оздравяване, на вашето здраве. Защо начинате? Сега ще прочита някои от въпросите, които бяха дадени на писма и бележки. Малка почивка. и их не попросить. Сейчас ги издели с законным путем, и возникла возможность общения с изразителем. И в този момент книгите ми, излиза, книгите ми в България излизаха по пиратски начин. Едва сега книгите ми излизат по законен път и затова имам възможност да контактувам с издателите. Соответственно, появляется возможность не только книги приобретают на видеокассеты с переводом, но и, вероятно, на дальнейшие встречи. Затова се появява съответно възможността да се издават и разпространяват не само книгите, но и моите видеокасети и съответно пък се увеличава възможността за бъдещи срещи. Някои от въпросите бяха написани доста пространно и ние сме ги съкратили малко, така че тези, които видят себе в тях своите въпроси, нека да ни бъдат изненадани. Когато казваме, че се разкаяваме милиарди пъти, това значи ли, че сме се молили? Къде да се молим? И как? Ще има ли резултат, ако ние не, раз... не разберем точно за какво сме наказани? Какво му говорим, ще Когда вы миллиарды раз, значит ли это, что мы молились? Где и как мы молиться? Будет ли какой-то результат от молитвы, если мы не понимаем, в чем именно мы и за что мы наказаны? Э, человек, э, я думаю, никогда не поймет э, полностью, из-за чего у него проблемы. Мисля, че человек никогда не может разбирать тело изцяло по каква причина има, по каква причина има проблемы? Конкретно э, это невозможно. Конкретно это просто невозможно. Я, насколько я вижу все, что происходит, э, и то далеко не всегда я могу понять э, причину произошедшего. Доколкото аз виждам всичко това, което се случва, аз също не винаги мога да разбера причините на случващото, причините за случващото се. Могу сказать главное. Но мога да кажа главното, най-важното. Наши проблемы происходят тогда, когда у нас нет энергии, а нет, тогда мало любви в душе. Нашите проблеми се случват тогава, когато не ни достига енергия. А нямаме енергия тогава, когато нямаме любов в душата си. Поэтому главное не определить, за что наказали. Затова не е най-важното да определим защо сме наказали. А главное понять, что наказали за то, что не хватает любви в душі. Най-важното е да разберем, че сме наказани заради това, че любовта в душата ни не е достатъчна, не достига. И понять, что любое наказание на самом деле это помощь в обретении любви и ощущении божества. И да разберем, че всъщност всяко едно наказание е помощ да намерим любовта и да я усетим в душата си. Насчет покаяния. Нужно э, понять, э, Многие каются только для того, чтобы их не наказывали. За покаянието искам да кажа, че много от хората се покарат само за това, по тази причина, за да не бъдат наказани. Нужно просто понять смысл покаяния. Что это такое? Трябва да бъде разбран смисълът на покаянието. Какво е това? Какво представлява то? Если я совершил э, какое-то преступление перед Богом, то это преступление перед любовью моей души. Ако съм извършил някакво престъпление пред Бога, това всъщност е престъпление пред любовта в моята душа. И смысл покаяния заключается в том, что я должен измениться, стать другим, чтобы не повторять такого поступка. И смисълът на покаянието се състои в това, че аз трябва да се променя, да стана друг и да не повтарям повече подобна постъпка. То есть без готовности измениться, без устремления любви, покаяния, то есть без готовности да се променим, без стремеж към любовта, покаянието просто е безмислено. Может ли измениться человек, который переедает, который завидует, который э, только и думает о своих деньгах, не может э, отстраниться от своих привязанностей и желаний? Может промени човек, който прияжда, който постоянно мисли за своите желания, за пари, който по никакъв начин не може да се откаже от нещата, към които е пристрастен? Конечно. Разбира се, че не. Поэтому а, у людей, которые являются рабами своих желаний, своего благополучия, покаяние не будет работать. Затова при хората, които са роб на които са робове на своето благополучие, покаянието просто няма да сработи. Не един човек разказва историю. Един човек ми разказва една история. Он е, заболел сериозно и пришел в церковь священнику и говорит, как мне молиться, может быть, мне поможет. Той се разболял сериозно и отишъл в църквата и попитал свещеника, как да си моля, може би пък това ще ми помогне. И священник ему сказал, первое, что сделай, начинай а, милостыню давать, жертвовать. Священник му казал, първото, което трябва да направиш, е да почнеш да даваш милостиня, да, да се жертваш. Для покаяния, чтобы покаяние работало, нужна любовь. А чтобы любовь ощутить, нужно отдавать, а не тянуть на себя. За да има покаяние, трябва да има любов, а за да се усети любовта, трябва да се отдава, а не да се дърпа към себе си. Поэтому многие верующие, искренне считая, что не верят в Бога, на самом деле являются атеистами. Затова много вярващи, които искрено смятат себе си за вярващи в Бога, в същността си са атеисти. Для них Бог – это бесплатный магазин, где они все могут получить, если обратятся. За тях Бог е като един безплатен магазин, от който те могат да получат всичко, което поискат. Бога мы познаем тогда, когда теряем, когда отдаем. Бог ние познаваме тогава, когато губим нещо или когато отдаваме. Когда прощаем. Когато прощаваме. Когда любовь ставит выше любого аспекта, будь то деньги, будь то благополучие или даже принцип. Когато поставяме любовта по-високо от всеки един друг аспект, независимо дали това са парите, благополучието. Жадный отречется от любви и убьет из-за любви. Алчният човек ще се отрече от любовта и ще убие заради пари. Ревнивец из-за измер. Ревнивецът ще убие заради изневярата. А, фанатик из-за а, принципов религиозных. Фанатикът заради религиозните принципи. И часто человек, который считает себя нравственным и принципиальным, ненавидит и осуждает, когда его предали, не понимая, что в этом случае он свои принципы нравственно ставит выше людей. И много часто человек, который смята себя си за нравствен и принципен, ненавижда и не приема хората, които са, ги, са го предали, защото слага по-високо от всичко своите нравствени принципи. И многие имеют э, много проблем и тяжелых заболеваний, потому что они понимают, что любовь должна существовать всегда. И любить мы должны мир, мир и любого человека непрерывно внутри, как бы жестко мы к нему снаружи не относились. Но повечето хора при, имат проблеми с това, защото не разбират, че любовта трябва ние, че ние трябва да имаме любовта винаги и при всякакви случаи. Во, вселен... Во Вселенной нет повода для отказа от любви. Во Вселената няма такъв повод, който да не отказва Если вы под любым поводом а, подавляли любовь к родителям, к любимому человеку, мужу, жене, к себе, к своей судьбе, у вас уже внутри серьезная проблема. А вие по всякакъв повод потискате в себе си любовта, било към муж к семейству, то вие вече вътрешно в себе носите проблеми. Если вас это было, вспомните момент, пройдите заново по жизни и отпустите претензию, сократите. ее. Ако това ви се е случвало, спомнете си този момент. върнете се и прегледайте отново живота си и се освободете от него. Служи ти винаги трябва да давам помощ от себе си. Защо и сега с новата си любов не мога да бъда щастлива? Почему я всегда страдаю в своих связях с мужчинами и всегда должна давать больше от себя? Почему и сейчас моей новой любовью я не могу быть счастлива? Чем больше человек агрессор внутри, тем больше жертвы будет он снаружи. Колкото повече един човек е агресор отвътре, толкова повече той ще бъде жертва отвън. Тот, кто хочет гораздо больше получить, чем отдать, это уже больной человек душой. Този, който иска да получи много повече, отколкото да даде, това вече е вътрешно душевно болен човек. Любовь е – это всегда отдача. Любовта винаги е отдаване. Поэтому, если человек внутренний, убежденный вампир – будь то потребление денег, будь то внимание со стороны другого. То есть он хочет больше получить. А человек витрішно веде вампір, независимо від в бар'єрі другому. То за то есть той иск винаги да получи повече, отколкото да даде. То тогда чем больше ему нравится такой человек, тем больше он должен от него высосать энергии, любви, доброты. Тогава колкото повече а той харесва определен човек, а толкова повече той иска да излучим от него определено количество енергия и любов. И любовь такого е человека убийствена за другого. И такава любов на такъв човек е убийствена за другия. Поэтому а, либо ему не дают възможности общения с любимым человеком. Затова или изобщо не му се дава възможност да общува с любимия човек. Либо любимый человек связан и не может быть с ним, как в этом случае женатый или любимият човек е свързан с друг човек и не може да бъде заедно с въпросния човек. Либо такое общение кратковременно, и любимый человек болеет. Или пък такова общуване е много краткотрайно, или човек заболява. Вы считаете несчастьем то, что вас заставляет больше отдавать, чем получать? Е Вы смятате, что несчастье е – нещастие това, че ви карат да отдавате повече, отколкото трябва. Поймите, что е это благо. Разберете, че това е благо. Что такое отношение между мужчиной и женщиной? Это семья. Какво изобщо е отношението, какво представляват отношенията между мъжа и жената? Това е семейството. А семья создается, чтобы появились на свет дети. А семейството се създавало, за да се появят деца на бял свет. И чтобы женщина произвела ребенка на свет, она должна отдать е очень много энергии. И за, за, да създаде жената дете, тя трябва да отдаде огромно количество енергия. А если она не хочет отдавать и не привыкла отдавать? А ако тя не иска да отдава и не е свикнала да дава, здоров детей не будет. Здрави деца тя просто няма да има. Семья, соответственно, не будет тоже существовать, будет разваливаться. Съответно и семейството няма да може да съществува, то ще се разпада. Личная жизнь складываться не будет ни с каким мужчиной. Личный живот няма да се подрежда с нито един мъж. и все от нее будут стараться больше взять, чем отдать. И, и винаги тя ще се старае повече да вземе, отколкото да даде. Възпитайте себя, измените себя. Воспитайте себе си, променете се. И когда начнете получать радость и удовольствие от отдачи, у вас появится шанс. И когато започнете да изпитвате удоволствие и щастие, и радост от това, че отдавате, тогава ще се, ще се появят при вас и повече шансове. Мога ли да използвам вашето учение и вашите съвети в обучението и възпитанието в областта на спорта? Мога я използвам ваше учение и вашите съвети в обучение и възпитанието. Я писал свои книги. Писал сам свои книги. А, развитие физическое и духовное происходит тогда, когда есть энергия. Развитието, физическото и духовното става тогава, когато има енергия. Поэтому, когда у человека есть ощущение любви, радости, то физические упражнения, обучение всегда дают хороший эффект. Затова, когато в душата на човека има усещане за любов и радост, физическите упражнения винаги имат хубав ефект. У меня, например, в Германии женщина спросила, я живу здесь много лет и не могу выучить языка. Почему? Една жена в Германия ми каза, аз живея вече тук много дълги години, но не мога да науча езика. Защо? Я ответил, потому что вы боитесь. Отговорих ей, защото вие се страхувате. Вы сомневаетесь в себе. Сомневаетесь в себе Вы переживаете за свое благополучие. Вие се тревожите за ваше благополучие. У вас нет поэтому любви. И ви, за това не имеете любовь. И нет энергии, а для изучения языка нужна енергия. И не имеете энергии, а за то, чтобы научить язык, необходима энергия. А, чтобы чему-то научиться, это дело надо любить. За да се научим на нещо изобщо, просто трябва да го обичаме. Поэтому я открываю не принципы, не правила, которые помогают в спорте, в бизнесе или в личной жизни. Затова аз тук не разкривам някакви принципи, които помагат в спорта, в бизнеса или в личния живот. Э, я исследую те законы, по которым существует Вселенная и наша душа. Аз изследвам тези закони, по които съществува цялата Вселена и нашата душа. Исследование этим законам, э, естественно, помогает и в бизнесе, и в спорте, и в личной жизни, и в рождении детей тоже. И изследването на тези закони съвсем естествено помогает и в спорте, и в бизнесе, и в личния живот, и в рождении на децата също. Практически все женщины, которые приходили ко мне с проблемой с бесплодием, после моих объяснений э, успешно рожали. На практике почти всички жени, които са идвали при мен с проблеми от типа на безплодие, след е, моите лекции раждаха деца. Я сейчас читаю газеты, э, суррогатная, за использование суррогатной матери платят все больше, 17 тысяч долларов, 20, 50. И сега четат по вестниците, че се използват майки, на които се плащат по 17, по 20 хиляди долара за дете. Не понимая, что можно измениться, по-другому увидеть мир, и, тогда рождение ребенка възможно. Просто жените не разбират, че можеш да се промениш, че можеш по друг начин да погледнеш на света и това може да ти помогне да родиш дете. Започнах да се променям чрез покаяние, покаяние, прошка и молитва. Но знам, че само любовта ще победи страховете ми, но постигането на този толкова желан рай е много трудно. Я начал меняться чрез чрез покаяние, прощение и молитва, е, но я, я знаю, что только любов победит мои страхи, но постижение этого желанного рая очень трудно. Все хорошо и трудно. Слишком бывает трудно. Халява никогда не дает счастья. Без Бездействие то никуда не дало счастья. В Америке э, провели, подняли статистику. Все, кто выиграл в лотерею, то есть не заработав, получил, у них у всех развалилась судьба, они стали несчастными. В Америка има такава статистика. Всички, които са спечелили от, от лотарията, т.е. не са заработили истински парите си и след това са били преследвани от нещастия. Незаработанный один не убивает. Незаработените неспечелените пари убиват. Незаработанное здоровье тоже. Незаработеното, неотработеното здраве също. Съжаление, вся съвременна медицина Э, игнорирует понятие душа человека. За а, съжаление, цялата современная медицина игнорира това понятие за душата на человека И практически отрицают его личное участие в таком понятии, как здоровье и выздоровление. И практически отрича неговото лично участие в това понятие, как в понятието оздравяване и постигане на здраве. Правда, в последние годы а, понятие появилось психотерапия. Американцы в этом плане, эм, американские ученые очень интересные работы провели. Э, и сейчас эти работы в России и других странах подтверждены. Вера в Бога делает человека не только счастливым, но и здоровым. Напоследък обаче започна да се говори и в Америка, тук и в Русия за психотерапия и за други такива понятия. И стана ясно, че вярата в Бога много помага на човека да бъде здрав. Если человек идет к любви к Богу, если человек чувствует, что отдача должна быть непрерывная, что любая боль должна проходить с сохранением любви, что нужно, в принципе, придерживаться главных заповедей, не переедай, не поклоняйся желаниям, не поклоняйся своим сексуальным влечениям, умей воздерживаться, умей э, заботиться о другом. Это всегда, рано или поздно, сделать человека здоровым и счастливым. Ако човек непрестанно изпитва любовта в душата си, ако преминава през всяка ситуация без да губи тази любов, това винаги в някакъв момент ще доведе до здраве. Зато в биологических системах есть един закон. В биологичните системи съществува един такъв закон. Развитие идет по парабола. Развитието става по парабола. Сначала очень тяжело и много сил, и минимум эффекта. Вот начало много тяжко, прилага, използват много усилий, хвърлят много усилий и много тяжко, И ефектът е минимален. И потом усилий меньше, а результаты все лучше. А по-нататък усилията са все по-малко, а резултатите са все по-добри. А те, кто хотят Помолился один час, давайте мне здоровье, сколько же здесь не помолится. А те, кто си мислят, че ако се помолят един час и что получат веднага здраве, при тях просто нищо няма да се получи. Если человек молится Богу и думает о том, что он станет здоровым, значит он молится своему здоровью. Ако човек се моли на Бог и си мисли за това, че от това ще оздравее, значи той се моли на своето здраве. А это уже язычество. Това вече е язичество. Поэтому нужно понять, что если мы держим любовь душой и развиваемся, то будут и деньги, будет и здоровье. И об этом еще в Ветхом Завете сказано. Выполняй все заповеди и будешь счастливым и здоровым. Но не надо подсчитывать когда. Но ако ние запазваме любовта в душата си, тогава ще има и здраве, пари, но не трябва да се правим тънки сметки. това още в Стария Завет е казано. Еще раз подчеркиваю, вера в Бога – это не магазин, где заплатил на два лева и на два лева получишь. Още веднъж подчертавам, че вярата в Бога не е магазин, където си платил нещо за два лева и, и получаваш нещо за два лева. У Христа есть блестящая притча об этом. Христос има една блестяща притча за това. Пришли люди работать на винограднике, одни утром, другие в обед, третий ближе к вечеру. Дошли хора, които работили на гостобер, едните сутринта, другите на обяд, третите вечерта. А получили каждый одинаково. Обаче всички получили еднакво заплащане. Также у каждого человека. Один а, год работает, а второй месяц, и у обоих результат одинаковые. Така и е при хората. Един работи цяла година, друг само един месец, обаче резултатите и при двамата са различни, еднакви. И не надо да смотреть на других и завидовать, и предъявлять претензии. И не бива да се гледат околните и да им се завижда и да се предявяват някакви претензии. У каждого из нас индивидуальная судьба. Всеки си има индивидуална съдба. И собственное предназначение. И свое собствено предназначение. И нужно это е принять. И два три да се приеме. И потом, когда мы ждем результата и живем результатом, мы перестаем жить настоящим. И когда умеем живем за результаты и чакаме резултата, ние всъщност представяме да живеем в настоящето. Нужно просто понять, что если вы стали добрее, Трябва да разберете, че ако станете по-добри, если у вас меньше сожаления о том, что произошло, ако носите по-малко съжаление за това, което се е случило, что готовность отдавать энергию для вас а, счастье и удовольствие, че готовността ви да отдавате енергия за вас ще е щастие и удовольствие. то тогда каждую минуту вы будете счастливы. тогава всяка една минута вие ще сте счастливы. И спокойно будете приходить к целям, которые вы наметили, не переживая Насколько быстро ви прийдете? І спокійно ще постигате всички цели, които сте, сте си набелязали, без да се тревожите колко бързо се, се случва това. А потому что один человек часто все свои силы, всю свою энергетику направляет на то, чтобы мечтать о цели, а второй для того, чтобы ее достичь. Защото един човек всичките си сили насочва към това да мечтае за някаква цел, а друг насочил всичките си сили да я достигне, наистина. Поэтому Христос говорил, не переживайте о завтрашнем дне, живите во дня настоящего. Затова Христос е казвал, не се тревожете за утрешния ден, живейте в днешния ден. То же самое говорил и Будда, только здесь и сейчас. Същото е казвал и Будда, само тук и сега. Коммунисты научили всех жить светлым будущим. Комунистите научиха всички да живеят в светлото бъдеще. Но до сих пор в наше настояще видим резултат. Ние и до сега в нашето настояще виждаме резултатите от това. Синът ми е от Сестра ми се самоуби. Защо? Каква е причината за това? Как бих могъл да им помогна? На нея, там, и на децата, които са тук, и на сина ми. Мой се покрал. Моя сестра помочи решила самоубийство. Почему? Как я мог им помочь ей, которая находится где-то там, ее детям. Я не буду диагностировать, я э, дам понимание проблемы. Няма да правя диагностика, но ще се опитам да обясня проблема. Кто обманывает? Кой лъже? Тот, кто хочет использовать другого человека для того, чтобы его желание реализовалось. Този, който иска да използва другия човек, за да реализира собствените си желания. Кто ворует? Кой краде? Тот, кто не может свое желание что-то иметь, превратить в работу. Он хочет, не работая, что-то получить. Този, който не може да постигне желанието си с работа. Този, който иска да получи нещо без да работи. Без да го заслужи. Если человек не может сдержать желание, тогда он лжет, тогда он ворует, тогда он переедает. Ако човек не може да сдържи желанието си, тогава той е лъжи, той е краде, той прияжда. И чем дальше он так себя ведет, и колкото по-дълго се държи по този начин, тем больше врагом своих желаний он становится. Толкова по-голям враг на желанията си става той. Если вдруг его желание рухнет, извинете, роб на желанията си. И ако изведнъж тези желания рухнат, то принять этого он не может. Той не может да приеме това. И тогда он убивает либо других, либо себя. И тогава той убива или другите, или себе си. Человек, зацепленный за желание, становится э, рабом, он молится на того, кто сексуально ему привлекателен. Човек, който е вкопчен в желанията си, става роб. Той, той се моли на този, който е сексуално привлекателен. Такие люди становятся невероятно ревнивыми. Такива хора стават невероятно ревниви. И в случай измены часто вешаются. И в случай на изневяра много често завършват живота си чрез с обесване. Так вот, если по роду идет неправильное мировоззрение, которое е становится характером, така че, ако по целия род върви един неправилен мироглед, който се превръща вече в характер, И если этот, это мировоззрение закрепляется поступками родственников, а они едины на тонком плане. И ако този мироглед се утвърждава с постъпките на всички роднини, които в, на финно ниво са едини, които са, на финно ниво са едно цяло, то по роду могут начаться болезни То по целия род могат да започнат такива болести на база на ревността. Диабет. Това са диабет. Э, рак мочеполовой э, системы. Рак на бегучно-половата система. Проблемы с суставами, со зрением. Проблемы с суставами и со зрението. Э, самоубийство. Самоубийство. Воровство. Кражба. И так далее. И така нататък. Как можно помочь? Как можно да се помогне? Если человек меняется на глубинном уровне к лучшему, он помогает всем родственникам. Ако човек се промени на много дълбоко ниво вътрешно, той ще помогне на всичките си роднини. Нужно е принять крах всех своих желаний и сохранить его любов. Трябва да приеме краха на всичките си желания и да запази любовта си към Бога. Когда вы привыкли концентрироваться на любви к Богу через молитву, отстраненность, когато сте свикнете да приемате любовта към Бога чрез молитва и чрез отръпване, тогда можно садиться на голодовку, ограничение в сексе, отрешенность периодическую от всего, и молитва в этот момент за себя и за потомков будет помогать всем. Тогава можете да се да се отдадете на гладуване, на отреченность от всичко. И тогда молитвата ще помогне не само на вас, но и на потомците Ну, в моих последних книгах э, все это изложено, поэтому детализировано. В моите последни книги всичко това е изложено, затова няма да се впускам в конкретни детайли. Въпрос. Как да направим хората по-добри? Как станат преди лично? Если человек идет к Богу, он становится лучше. Ако човек върви към Бога, той става по-добър. Если человек возвращается в животное состояние, он становится хуже. Ако човек се връща към животинското си състояние, той става по-лош. Чем язичество отличается от мировых религий, единоборств? С какво язичество, язичеството се отличава от световните религии и от еднобожието? Язычник поклоняется сексу, жизни, желанию, благополучию. Езичникът се покланя на секса, на живота, на желанията, на благополучието. Ето ли е Бог. Това е за него Бог. Он раб е. Той е раб на това. Человек, э, истинно верующий, поклоняется Творцу и поднимается, перестает быть рабом всего остального. Истински вярващия човек се покланя на Твореца и представя да бъде раб на всичко останало. Тот, кто поощряет себе жадность, тот, кто переедает, тот, кто э, не хочет молиться, а молится и думает только о своих человеческих проблемах, рано или поздно становится хуже. Този, който прияжда, този, който а, развива в себе си алчност, този, който не иска да се моли, той рано или късно става по-лош. А, западный мир называется для миром потребления? Западный свет наричаше се свят на потребителство. Человеческая логика, техническая цивилизация работает великолепно. Человеческая логика и техническая цивилизация там работают великолепно. Но незаметно западная цивилизация из христианской стала языческой. Но незабележимо западная цивилизация от христианской се превърна в языческа. Идет поклонение стабильности, благополучию, сексуальности, э, деньгам э, и так далее. момента става поклонение към, се извършва поклонение към стабилността, благополучието, парите, към сексуалността и така нататък. Все законы защищают тело и не защищают душу. Всички закони защитават тялото, но не защитават душата. Поэтому все признаки Содома и Гамора мы на лице. Затова ние виждаме и на лице са всички признаци на судом и Гомор. Стать лучше может тот, у кого душе больше любви. Да стане по-добър може само този, в душата на който има повече любов. Если человек отрекается от любви к родителям, близким, к себе и к своей судьбе, то каким бы он привлекательным и добродушным не был, рано или поздно он Ако един човек се отрича от любовта към родителите си, към себе си, дори рано или късно той ще се природи. Защо чувството на любов при раждане на дете постепенно се превръща в агресия и нетърпимост? Жена се е прекланяла пред мъжа си, а след това е започнала да му се обижда и да го ненавижда. Тя по същия начин ще се отнася след това и към детето си. Но и трудно понять, как ревность, обида и осуждение мужа потом превращается в ревность своему ребенку. На нейна обаче е много трудно да, да разбере как ревността и, и обидата към мъжа и след това се превръщат в ненавист към детето. Обратите внимание на конкретный факт. Если женщина обижалась и осуждала своего отца, ненавидела его, я никогда не был в нормальной личной жизни с любым мужчиной. Обърнете внимание на един такъв факт. Ако една жена не е обичала и не се е разбирала с баща си, тя няма след това никога да има един нормален живот със своя бъдещ съпруг. Потому что эмоции, с которыми обращаются к отцу, также обращаются к мужу и потом к ребенку. Защото нейните емоции, тези с които тя е, е имала взаимоотношение с баща си, са същите след това в взаимоотношенията с съпруга и в отношенията и с детето ѝ. И часто женщина, которая долго обижалась на мужа, подсознательно убивает своего ребенка, потому что это его ребенок тоже. И много често жена, която дълго е била обидена на мъжа си, подсъзнателно убива своето дете, защото това е дете на този мъж. И она не понимает, почему ребенок начинает ненавидеть ее, не хочет с ней общаться а, и уходит от нее. И тя не разбира защо детето и започва да я ненавижда, не иска да общува, с нея и дори си отива. А причина в ней? А причината е в самата нея. Поэтому, для начала, снимите претензию к отцу и к мужу, и вы заметите, что у вас а, душа стала теплее и Затова като начало премахнете всички претенции към баща си и към мъжа си и ще усетите, че душата ви веднага започва да изпитва по-голяма топлина към детето ви. На сградата на Народното събрание има надпис «Съединението прави силата». Как действа той? мгновение создает силу. Как по-вашему воздействует ну, в России был хороший фильм «Доживем э, до понедельника», где мальчик э, в школе пишет «Счастье – это тогда, когда тебя понимают». Но ну, в России имаше един много хубав филм, ще доживеем до понеделник, където едно момченце пише «Щастието е тогава, когато те те разбират». Если люди не понимают друг друга, возникает ненависть и агрессия. Ако хората не се разбират помежду си, возникла ненависть и агрессия. Чтобы понять другого человека, нужно ощутить любовь и нужно измениться немного самому. За да разбереш другия човек, трябва да усетиш любовта и трябва непременно да промениш и нещо в себе си. Если человек не хочет меняться и не идет к любви, он будет ненавидеть и подавлять другого, потому что не его боится. Ако човек не иска да се променя, той ще ненавижда и ще се страхува от другия. Так поступают е не только отдельные люди, но и государства, и это приводит к войне. Така постъпват не само отделните хора, но и цели държави. И точно това води до войните. Так поступают различные религии. Така постъпват и различните религии. Если сейчас а, религии и государства не научатся понимать друг друга, то мир погибнет. И ако днес религиите и държавите не се научат да се разбират взаимно, светът ще загине. Если сейчас люди не станут лучше, в их душе не появится больше любви, понимания и единства не возникнет, и тогда наша цивилизация обречена. И ако хората днес не станат по-добри, ако в душата им не се появи повече любов и те не се разбират по-добре, нашата цивилизация е обречена. Любовь – это всегда ощущение единства. Любовта винаги е усещане за единство. И тот человек, который не может себя чувствовать единым со всем миром, с другими людьми, Он всегда будет слабым, он всегда будет проявлен. И човек, който не усеща единството с целия свят и единството с другите хора, той винаги ще се чувства слаб. Главное, чтобы это единство было не поверхностным, а внутренним. Потому что трагедия социализма была в том, что он это единство сделал внешним, под дубинкой и палкой. Най-важното е това усещане за единството да не е повърхностно, а да е вътрешно и дълбочинно. Да Специализма направи точно това. Той създаде такова единство, то беше външно и повърхностно. Поэтому, с одной стороны, социализм дал очень высокую культуру, ощущение братства, единства и очень много хорошего. А с другой стороны, огромное количество смертей и распад, потому что единство должно идти из любви, из ощущения братства. По тази причина социализма създаде много добри неща, богата култура, но в същото време роди и много смърт. Поэтому, я думаю, при правильном понимании, что такое единство, Болгария будет счастлива. Затова аз смятам, че при едно правилно разбиране на това какво е единство, България ще бъде щастлива. След като веднъж си заболява от рак, как може да се предотврати ново заболяване? После как една ще ти уже е заболел рака, как може да предотврати това заболяване? Я смотрел, э, как работает раковая опухоль. Идет очень а, мощная потеря энергии сброс. И раковая опухоль тормозит потерю энергии. аз наблюдавах и разглеждах как сработва раковия тумор. Става много мощно, много силно затормозяване на Става много мощно затормозяване от раковия тумор на загубата на енергия т.е. той пречи на това да се губи енергията. Когато происходят большие потери енергии? Когато стават големи загуби на енергия. Когато човек противостоит всемирным законам. Когато човек се е противопоставил на всемирните закони. Если он подавляет чувство любви. Ако той потиска чувството на любов. Если он отрекся и он как бы чувство это пытался растоптать, то часто это заканчивается онкологией. Ако се е опитал да я потъпче в себе си, това много често завършва с онкологични заболявания. Сейчас уже медики подняли статистику и увидели. Днес дори и медиците са направили статистика и видяха. У большинства раковых больных очень сильное сожаление и неприятие прошлого. че при повечето раково болни има много, съж... много силно съжаление и неприемане на миналото, на това, което се е случило в миналото. И стали говорите о том, что рак е – это болезнь и какого-то органа, это е болезнь иммунная, это е болезнь наших эмоций. И започнаха да говорят, че ракът всъщност не е заболяване на определен орган, а ракът е имунно заболяване, заболяване вследствие на нашите емоции. Поэтому нужно привести в порядок свою душу и молиться за детей, чтобы они сохраняли любовь к Богу. Потому что часто болезнь человека обусловлена тем, что он неправильно себя вел в юности и неправильное мировоззрение передал детям. Затова е необходимо да запазим любовта в себе си и да се молим за децата си, защото много често болестите се дължат на неправилно поведение в младостта, в юношеските години. Подробности в книгах. Подробностите ще намерите в книгите. Българският национален герой Васил Левски е казал «Времето е в нас и ние сме във времето». Какво е искал да ни каже, да ни завещае? Български национален герой Васил Левски сказал «Време е в нас и ние във времето». что с сущностью мы хотели нам сказать и завещать. Я думаю, а, время в нас означает, что мы едины со временем. Мисля, че времето е в нас означава точно това, че ние сме единни с времето. А раз так, значит, любое сожаление или страх, то есть любая агрессия ко времени, это агрессия к себе, а значит большие проблемы. Ако е така, Това означава, че всяка агресия или страх е всъщност към времето е агресия към себе си, което означава вече само по себе си големи страдания. Я с этого начал Започнах с това моята лекция. Как да открия уникалния си талант, за да бъда полезен на моите собрать Чубайцки. Как открыть мне свой уникальный талант, чтобы быть полезным моим собратьям людям? Самый уникальный талант в мире – это любовь. Най-уникалният талант в света – това е Если вы умеете любить, если вы умеете отдавать, то у вас энергия будет повышаться. И эта энергия и раскроет ваш талант. Ако умеете да обичате, ако умеете да отдавате, вашата енергия ще се повишава и точно тази енергия ще открие вашия талант. Ще разкрие вашия талант. Если енергия не будет, сколько вы не раскрываете, не раскроется. Ако нямате енергия, колкото и да се разкривате, просто нищо няма да се получи. Я вчера в интервью спросили. Вчера в едно интервю ме попитаха. Откройте страшную тайну успеха в бизнесе. Кажете най-голямата тайна за успеха в бизнеса. Я ответил, только вам скажу. Казах, ще, отговоря, ще ви отговоря само на вас. Первое главное правило. Първото и най-важно правило. Много работать. Да се работи много. Второе. Второто. Умение правилно работать. Умението да се работи правилно. То есть главная работа перемещается из внешнего уровня во внутренний. Если я вижу, если я организую, то тогда мне не нужно пахать как лошади, чтобы быстрее добиться результата. Най-важното е работата от външно ниво да се пренесе на вътрешно. Ако аз виждам нещата, аз трябва да ги организирам, а не като впрягатен кон да се опитвам да направя всичко сам. А для того, чтобы много работать и стратегически видеть, нужна тонкая энергия. А за да се работи много и за да може да се виждат нещата стратегическо, стратегически е необходима точно финна енергия. А много тонка енергия бывает, когда душа здорова. А много такава финна енергия човек има тогава, когато душата му е здрава. Така че рецептата е Така че рецептата е много проста. Четвертый нюанс. Я диагностирую как одного человека, так группу людей. Я сейчас посмотрел зал. Значи, има такъв нюанс. Аз мога да правя диагностика на един отделен човек, а мога да направя диагностика и на цяла група от хора. В момента погледнах цялата зала. Как вы думаете, чему вы поклоняетесь? Деньгам, семье, благополучию или духовности? Как мислите, на какво се покланяте повече? на парите, на семейството, на благополучието или на духовността. Моля. Я сейчас продиагностирую и по параметрам скажу, сколько процентов в среднем весь зал. Зависи от причината. Съгласна? Сега ще правя диагностика и ще ви кажа в процентно отношение в залата, кое преобладава. Зависимост от денег. Зависимостта от пари. 2%. 2%. Семья отношения. Семейство и семейни отношения. 10%. 10%. Благополучие. Благополучие. 30%. 30%. Духовность. Духовность? 420%. 420%. Два раза, то есть, если брать максимум, два раза хуже смертельно. Два, два типа положу Это означает, предательство, несправедливость вы внутренне менять не можете. Това означава, че предателството и несправедливостта вие вътрешно изобщо не можете да приемете. Крах Дяров, Надежд не сможете. Не можете да приемете краха на идеалите си и надеждите си. Человек должен жить любовью. Это означает, что любое событие, которое произойдет, он примет как данное Бога. Когда человек живет идеалами, он говорит, вот это хорошо я не приму, вот это я не приму. Човек трябва да живее с любов и да приема всяко събитие такова, каквото е дадено. Когато обаче той живее с идеалите си, той не може да приеме събитията така. Да вы не переживайте, у всей България еще Но не се разлукате, защото при всички в България нещата са още по-зле. Поэтому давайте лечить сейчас и всю България и себя. Затова ви предлагам да се лекуваме още сега. И себе си, и цяла България. Спомните все моменти краха будущего, несправедливости. Вспомнете си всички моменти, за краха на бъдещето и несправедливостта. Э, обиды и предательства. Обидите и предательствата. И примите это как очищение вашей души. И го приемете как пречистване на вашата душа. Любовь сохраняется при любом разрушении духовности. Это закон. Любовь – се запазва при всякакво разрушаване на духовността. это закон. Почему Христос говорит, блаженный нищие духом? Защо Христос е казал, че блажени са нищите духом? Потому что он всегда повторял, что любовь к Богу является самым высшим и целью, и счастьем, и э, всем Защото той винаги е казвал, че любовта към Бога е най-висшото нещо. Той е над всичко останало. Дьявол, дьяволом стал самый духовный. Дьявол. Най-духов... Всъщност дяволът е бил е станал този, който е бил най-духовният и най-умният ангел. Поэтому вспомните крах ваших способностей, как бы разрушение картины мира правильной и справедливой, и сохраните любовь и понимание высшей божественной логики в этой ситуации также. Запазете любовь и разбирането а, на, виш, на висшата любов като спасение в тази ситуации. Внутри мир абсолютно справедлив Вътрешно, прекрасен. вътрешно света е абсолютно справедлив и абсолютно прекрасен. Прошу, начинайте. Моля, започвайте. хорошо. Сейчас человечество входит в новый э, период, новый этап. Каждый новый этап, в который мы входим, э, это повышенный контакт с будущим, потому что будущее создает настоящее. Днес човечеството влиза в новый период. Вся влизане в новый период, в нова епоха, всъщност е повишен, завишен контакт с бъдещето. Если у человека есть агрессия к будущему, то он его не получает. И ако човек има, той носи в себе си агресия към бъдещето, той просто не го получава. Я часто видел раковые больных или сожаление о прошлом, или агрессия к будущему. Будущее закрывается, для у него рак. Много често съм виждал при раково болните хора или съжаление за миналото, или страх от бъдещето. В масштабе страны это возможные большие неприятности, несчастья и так далее. Мащаба на една държава, това са възможности за много големи неприятности и страдания. Вы связаны с той страной, в которой находитесь. Вие сте свързани с страната, в която се намирате, в която живеете. Насколько вы ощутите вторичность духовности, какой бы она ни была по сравнению с любовью, настолько вы можете помочь Болгарии, у которой могут быть серьезные проблемы. Колкото повече усетите вторичността на духовността по сравнение с любовта, толкова повече ще можете да помогнете на България. Библия сказва, если будет один е святой в городе, то город может быть спасен. Библията е казано, че в един град има само един светец, поне само един светец, този град може да бъде спасен. Поэтому, когда вы стараетесь сделать себя лучше, не забывайте, что в этот момент вы делаете лучше не только своих родственников, но и всю страну. Затова, когато се стараете да направите себе си по-добри, не забравяйте, че вие в същото време правите по-добри и своите роднини и хората в вашата страна. Теперь я понимаю, почему мои книги так популярны в Болгарии. Сега разбирам защо книгите ми са толкова популярни в България. Потому что преклонение перед духовностью – это очень опасная э, тенденция. Защото прекланяето пред духовността е една много опасна тенденция. И если ее не преодолеть, э, то тогда у человека есть два пути. Отречение от духовности и поклонение деньгам – это распад души. Или... Э, и ако тя не бъде преодоляна, Человек имеет два пути. отричане от духовността, преклонение пред парите или потеря будущего. Или загуба на бъдещето. В масштабе человечества потеря будущего выглядит как гомосексуализм, отсутствие детей и медленное разложение души. В рамките на човечеството загубата на бъдещето е изглежда като хомосексуализъм. Отсутствие детей, безплодие. Отсутствие на деца, но и всеобщото правителство. безплодие, защо всичко това, което ние виждаме в момента на Запад. Я надявам, че Болгария сумеет Надявам се, че България ще може да преодолее всичките си проблеми. По поводу записи. те записки, которые вы пишете, За желательно бележките. коротко. Желателно е да са кратки. и оставлять где-то е, то, что я е не успею прочитать сегодня, я е прочитаю завтра. Това, което не успея да прочита днес, ще го прочита утре. Какво според вас е Господ? Бихте ли ни поговорили повече за любовта към Бога, за да може от нещо абстрактно да стане по-ясно и реално това за нас? Що, по вашему представлява Бога? Бог? Могли могли бы поговорить больше о Богу, чтобы из этого абстрактного понятия нам стало для нас это абстрактное понятие стало для нас более ясным и ярким. Если будете когда-нибудь умирать, очень быстро абстракция станет реальностью. Ако някога да се случи да намерите тази абстракция, много больше, что стане за вас реалност. У меня такая ситуация была, я очень хорошо почувствовал, как незначимо все человеческое и насколько реально божество. Аз имах такава ситуация, в която разбрах колко незначително е всичко човешко. Легче ощутить Божественное, когда отстраняешься от человеческого. Поэтому пост, голодание, воздержание, уединение, отрешение от проблем периодическое – помогает э, ощутить в себе божественное. Дай лесно е да усетим Божественото, когато се отричаме от всичко човешко. И затова в този смисъл постите, гладуването, отръпването от живота помага много повече да усетим Божественото. Поэтому и съществуват в заповеди в религия. Затова и в религията съществуват такива заповеди. Главный принцип. Все заповеди для чего служат? чтобы поддержать любовь е в душе. Главният принцип е такъв. Всички заповеди съществуват, за да поддържат любовта в душата. Никогда не давите все чувства любви, кому бы то ни било. Никога не е? подъпвайте и не измазвайте чувството на любов в душата си. Просто часто, если мы любим, то мы не можем уже жестко отнестись к любимому человеку. А, не потъпвайте и чувството на любов към друг човек. Защото ако ние обичаме някого, ние Не может допустить повело, что с ним. И тогда родитель, который любит своего ребенка, не может его наказать и делает его постепенно преступником. И, и тогава се случва така, че родителят, който прекалено обича своето дете, много, прекалено много обича своето дете, не може да го накаже и по този начин прави от него престъпник. И часто, чтобы сделать какие-то жесткие действия другому человеку, мы отказываемся от любви к нему. Это ошибка. И много често За да не правим някакви твърди постъпки спрямо любимия човек, ние се отказваме от любовта към него, а това е грешка. Научите се любить непрерывно и быть достатъчно жесткими другим людям. Научете се да обичате непрестанно, но в същото време да бъдете достатъчно строги и твърди към любимите хора. Вот искренность, она всегда немного ранит другого человека, но это е полезно. Искреността, например, винаги в известна степен наранява другия човек, но тя е полезна. Искрен може тот, кто умеет любить. Искрен може да бъде този, който умее да обича. Поэтому старайтесь быть искренними. Затова старайте се да бъдете искрени. Учитесь быть э, достатъчно жесткими, но при этом добродушными Научете се да бъдете достатъчно твърди, но в същото време добродушни отвътре. Как сказал един человек, милосердный не жалеет. Както е казал един човек, милосърден не съжалява. Не управляйте никогда любовью. Никога не управлявайте любовта. Вот зацепленность за духовность часто говорит, я этого не люблю человека, потому что он недостоин любить, потому что он негодяй, подлец и предатель. Это страшная ошибка. Копченето в духовността много често води точно до такова нещо. Ние казваме, аз не обичам този човек, защото той е недостоен, защото той е такъв и такъв, а това не е достойно. Негодяй, подлец и предатель должен быть наказан. Не негодяя, е. подлеца, предателя, той трябва да бъде наказан, но не бива да се отказваме от любовта към него. Той също трябва да бъде обичан. Отказываясь от любви к кому бы то ни было, мы отказываемся от Бога. Отказываясь от любовта към когото и да е, ние всъщност се отказваме от любовта си към Бога. Если вы ощутите а, любовь как абсолютную ценность, недопустимость управления ею, недопустимость ее дискредитации, вы уже счастливы. Ако вие усетите любовта като истинска ценност, ако усетите, че е недопустимо да я управлявате, то тогава вие наистина сте вече щастливи. Днес е празника на вяра, надежда и любов и София мъдростта. Ако любовта и вярата са фундаментални категории в религията и са основни за душата, какво е мястото на надеждата и на мъдростта? Събудният празник вера и надежда и любви и Софии мъдрости. Если любовь и вера – фундаментальные категории в религии и являются основными для души, что, какое тогда место надежды и мудрости? Кстати, София, поздравляю вас. Между другото, э, София, поздравляю. вам. Во-вторых, София символ Българии, это символ э, мудрости, то есть для многих символ духовности. Теперь я понимаю, почему Болгария зацеплена за духовность. Даже Сега... название города это есть. Сега вече разбирам защо България е толкова вкопчена в духовността, защото дори названието, наименованието на града Мъдрост Со... София Соча това. А, що такое надежда? Какво е надеждата? Когда на что-то надеюсь, я даю энергию, и, соответственно, мне легче испытать любовь. Когато се надявам на нещо, аз отдавам енергия и съответно по-леко ми, и ми е по-леко да изпитам любов. Но надежды бывают е рушатся. Но се случва така, че надеждите се разрушават. И тот, кто останавливает е отдачу энергии любви, тот заболеет. И този, който в този момент спира отдаването на енергия и любов, той се разболява. Значит, нужно переходить дальше, на высшую ступень. Это вера. Значит, трябва да преминем по на повыше стъпало. Това е вярата. Вера выживет тогда, когда разрушена надежда. Вярата ще живее тогава, когато се разруши надеждата. Но бывает и вера рушится. Но се случва и вярата да бъде разрушена. И вот тогда должна остаться любовь. И тогда вече трябва да остане любовта. Потому что любовь не должна рушиться никогда защото любовта никога не бива да бъде разрушавана. Ибо Бог вечен и любовь в нашей душе должна быть вечна, и тогда мы будем постоянно с Богом. Защото Бог е вечен и любовта в нашите души трябва да е вечна и тогава ние ще бъдем винаги с Богом. А вера и надежда – это ступени. А вярата и надеждата са само стъпала. Что такое мудрость? Какво е мъдростта? Это духовность, в которой любовь выше. Това е духовност, в която любовта стои на по-високо ниво. Именно это называем мудростью. Именно това наричаме мудрост. Если у мудрости нет любовь, ако отнемем любовта от мудростта, то духовность быстро е превратится в рассудок, разум. Духовността бързо ще се превърне в разсъдък, в разум. А разсудок, разум, способности и воля потом а могут незаметно превратиться в демонизм. А, съзнанието, разума, способностите и волята, и волята много незабележимо след това могат да се превърнат в деволизъм. Поэтому, я думаю, а, название столицы Болгарии напоминает всем болгарам о том, что любовь все-таки сначала, а ум, духовность потом. Затова си мисля, че наименованието на столицата на България винаги ще напомня на българите за това, че любовта все пак е на първо място, а духовността следва след нея. Нужно е просто об этом не забывать. Трябва просто да не забравяме за това. Я, наверное, очутился здесь в этот день, чтобы вам напомнить. Сигурно точно в този ден съм попаднал тук, за да ви напомня за това. как и кога може да се срещнем с вас за лична консултация в България? Как и когда, и где У меня записано только в Москве несколько тысяч человек. Само в Москва имам записани няколко тысяч души. Прием для меня достаточно тяжелый. Един прием на пациент за мен е доста тежко изпитание. А, май, а, Моя лекция – это в какой-то степени прием для тех, кто это понимает и хочет меняться. Моята лекция в някаква степен всъщност е прием за тези, които разбират и за тези, които искат да се променят. Но для самых ленивых прием. Но за най-ленивите, за най-мързеливите е, трябва да има личен прием. Но это не сейчас. Но това няма да може да Напишу 12 книгу, изложу всю систему, тогда поговорим. Като напишет 12-та книга и изложит цялата си система, тогава вече ще си говорим. Но все чаще мне говорят о том, что люди, прочитавшие книги, ощутившие это, меняются, выздоравливают, улучшается характер судьба их детей и у них тоже. Но на мен все по-често и по-често ми казват хора, че след като прочитат моите книги, те се променят, променя се тяхната съдба, оздравяват, раждат им се деца. Если вы надеетесь столько на прием, ако да ваши силы не пойдут на собственные изменения. Ако разчитате само, ако разчитате само на, на лична среща, тогава силите ви едва ли ще достигнат за истинска промяна. Одна женщина э, после выступления подбежала ко мне, и весь вечер она только и думала, вот все-таки подбегу, и он мне скажет, какие проблемы. Една жена точно по същия начин дойде при мен. Значи тя цяла вечер си е мислила, аз въпреки всичко по някакъв начин трябва да стигна до него, за да ми реши проблемите. И потом говорит своей подруге, ты знаешь, я прорвалась к Лазарю. Я у него спросила, и он мне все сказал. И после казала на своя приятелка, ти знаеш, че аз все пак се докопам до, до Лазарев, питам го и той всичко ми каза. Тя спроси, а що ти е сказа? И тя я пита, а какво всъщност ти каза? Ти ами, знаеш, все забравя. И тя му отговорила, знаеш ли, аз всичко вече забравя. Какво лучше работи в время лекции. Затова най-добре е да работим по време на лекциите. Божен Сергей Николаевич преди месец ми се роди син. Във вашите книги вие пишете за това, доколко е важно жената да изпитва Бога по време на раждането. Че това я кара да се устреми към Бога и да предаде на детето си необходимата а, за това любов, за да бъде то здраво. По време на бременността се подготвих за това и се надявах, че ще мога да, при, да понеса болката, като запазя в, душа, в душата си любовта и нямах стремеж да я избягам. Но в последният момент лекарите решиха да ми направят кесарово сечение. Аз да родих без болка, макар и да не го искам. Защо се случи така? И как това ще се отрази на моето дете? Много ви благодаря за вашето Есть простая истина. Има една проста истина. Когда человек совершает подвиг, когато човек извършва подвиг, он это обычно делает в течение нескольких минут или секунд. Той обикновено прави това само за няколко минути или дори за няколко секунди. А когда е человек готов к подвигу, а когато човекът е готов за подвиг, он это делает внутренне многие годы. Той прави вътрешно това в течение на много години. Поэтому готовность принять боль и простить. За Затова готовността да приемем болката и да простим. Это уже плюсуем. Това вече е плюс. Ситуация часто только закрепляет то, к чему человек стремится. Ситуацията обикновено много често само затвърждава това, към което човек се стреми. А, поле неплохое, не переживайте. Полето ви е добро, не се тревожете. Но раз ребенок родился кесаревым, кесарь – это царь, это гордыня, значит, проблемы с характером могут быть, и вам дальше надо работать. Но тъй като детето е родено с цезарово сечение, а цезар е цар, а това е горделивост, значи то може в последствие да има някакви проблеми с характера и за това трябва да работите върху това. Какови признаки неблагополучия детей? Кои са признаците за неблагополучието на децата ни? Если за три года до зачатия у вас были крупные неприятности, это знак. Ако до 3 години преди зачеването сте имали много големи неприятности, това вече е знак. Если любимый человек обижал, унижал, изменял до зачатия, это тоже признак. Ако любимият ви човек ви унижавал, изневерявал, обиждал преди зачатието, това също е знак. Если в начальном периоде беременности была сильная интоксикация, это признак неблагополучия. Ако в началните месеци на бременността сте имали силна интоксикация, това също е признак. Если на пятом месяце беременности какие-то неприятности, это означает э, тоже потому, что ребенок э, контактирует с Богом с Свыше Силой. Ако по време, ако през петия месец на бременността имате някакви неприятности, това също означава нещо, защото точно в този период детето започва да контактува с Бога. Если к вам плохо начинают е относиться люди во время беременности, это тоже знак. Ако хората започнат лошо да се отнасят към вас точно по време на бременността, това също е знак. Если ребенок переворачивается е перед родами, ягодичное прилежание, это тоже не очень ако детето се преобръща непосредствено преди раждането, това също е лошо. И а, насколько женщина понимает, что ее эмоции... Я говорил е с врачом, хирургом. Он мне сказал поразительные вещи. Хирург, представитель официальной медицины. Аз говорих с един лекар, хирург. И той ми каза поразителни неща, като имате предвид, че той е хирург и е представител на официалната медицина. Он говорит, это невероятно, я свидетель этому, я это видел. Той ми каза, че това невероятно, но то есть свидетель на то което е видял. Если на втором месте беременности женщина сильно переживает даже из-за открытой фоточки, ребенок может родиться с проблемой даже без пальцев. Ако през втория месец на бременността жената има някакви силни преживявания, дори заради един отворен прозорец, Детето може да се роди с много сериозни проблеми, може да се роди дори без пръст. Тоест хирург мне говорит о том, насколько значимы эмоции матери для здоровья ребенка. Тоест искам да кажа, че един хирург дори не говори за това колко важни, колко значими са емоциите на майката по време на бременността по отношение на здравето на детето. Тогда вопрос, почему хирург? а, талантливый, со званиями, в частной беседе может это сказать, а официальная медицина молчит и в газетах этого не появляется. И то, точно тук искам да попитам, за что такъв хирург, талантлив, с заслуги и всичко в един частен разговор може да сподели това, а официалната медицина мълчи за всичко това. Потому что любая новая информация – это изменение. Защото всяка нова информация означава промяна. Это означает понижение у многих светил медицинских, рейтинга, зарплаты, возможностей. Много медицинских светила что занижат рейтинг, рейтинг, си, что загубят заплатата си, парите си и възможностите си. Поэтому новые идеи приживается очень трудно. Затова новые идеи намират място много трудно. И если люди не воспринимают новые идеи, то медицинские светила всегда будут их придерживать. И ако хората не приемат новите идеи, светилата в медицината винаги ще подкрепят това. А современная медицина а, сейчас подошла к а, опасной границе, когда лекарства начинают убивать, когда фармацевтические фирмы превращаются в мафиозную рекламу, когда врачи а, получают 10-15% из-за того, что они лекарство какой-то фирме назначили больному. Современная медицина в момент достигла одна много опасная граница – когато лекарствата вече ни лекуват и когато тя се превръща в една мафиотска структура, защото лекарите получават 10 15% от продажбите на лекарствата, които препоръчват. И этот кризис современной медицины подталкивает нас к понятию такому, как душа, и что забота о душе необходима. И многие врачи искренне начинают об этом говорить. Точно тази криза ни потиква да говорим за душата и за грижата за душата и много от лекарите започват да го разбират и започват да говорят за това. участва Георги Александров Шопов на 27 години. Той смята себе си за голям неудачник, защото не може да се напише дипломната си работа. Няма любимо момиче, няма приятели, самотен е. Как мога да му помогна аз, неговата майка? Нужно сказать, что у него вообще, в принципе, большая удача. Искам да ви кажа, че по принцип той има много голям късмет. Сколько ненужных проблем отодвинулось? Колко много ненужни проблеми е отстранил. Если Бог что-то отнимает, значит нужно энергию давать душе, а не телу и проблемам. Щом Бог отнема нещо, това означава, че енергия трябва да се дава на душата, а не на тялото. Вот смотрите, мать слишком привязывается к чему-то. к отношению, к работе. Вижте, майката прекалено се пристрастява и привързва към нещо, към, рабо, към работа, към отношения. В период беременности у нее все валится, она не может это принять. В периода на бременността при нея всичко това се проваля, тя не може да го приеме. Зацепленность за работу, сексуальность, личную жизнь через это многократно возрастает. Помчеността в това вкопчване в работата, в сексуалността, в личния живот, при това в тази ситуация многократно се повишава. Ребенок увеличивает ориентацию родителя, какой бы она ни была. Детето увеличава тази ориентация на родителя, независимо каква е тя. Насколько сильно, и причем это идет уже внутри, в подсознание ребенка. И това става вече вътрешно в подсъзнанието на детето. Насколько сильно ребенок концентрируется и поклоняется внутри семье, настолько у него нет любимой девушки. Колкото по-силно детето вътрешно се покланя на семейството и на любовта, толкова е по-голяма вероятността то да няма любимо момиче, да не срещне любимо момиче. Насколько сильно он поклоняется благополучной судьбе, настолько он не может э, реализоваться, у него нет нормальной Колкото повече се прекланя към благополучната съдба, толкова по-голяма е вероятността да не успее и да няма една хубава работа. Первое. Матери нужно внутренне изменить отношение к миру задним числом, прожив жизнь до зачатия Затова на първо място майката трябва вътрешно да, промени себе си, като се върне назад в живота си и преразгледа всички неща. Нужно принять любую неудачу в личной жизни, в судьбе, в работе, как отстранение от человечества и помощь в обретении любви к Богу. Трябва да приемем всички неудачи като от, отдръпване, като оттегляне от човешкото и доближаване до Бога. Нужно объяснить сыну, чтобы он не унывал, потому что любое уныние и неприятие ситуации ее улучшают. Трябва да обясним на сина си, че той не трябва да унива и да губи самочувствие, защото всяко униние и всяко неприемане на ситуацията утежнява нещата. У меня э, до 40 лет у меня не было, э, сказать, никаких достижений, ни определенной работы, ничего. Мне говорили, ты очень талантливый, но ты в жизни ничего не добился. До 40 години аз нямах никакви постижения нито в работата, нито в личния живот. Дори ми казваха, ти си много талантлив, но всъщност ти нищо не си направил, нищо не си постигнал. Я отвечал, я познаю мир, я счастлив, мне наплевать, а, как а, меня называют. Аз отговарях, аз опознавам света, аз съм щастлив. На мен не е все едно а, какво си мислят другите. Мне сейчас говорят, Ты один из самых известных в мире людей. Ты пророк, ты чрезвычайно умный человек. У тебя все получается. Я говорю, мне плевать. Я изучаю мир, и я На мен и сега ми казва, ти си един от най-известните хора в света, ти си пророк, ти си учен. Аз им отговарям, на мен ми е все едно. Аз опознавам света и се чувствам щастлив. Я заметил, что когда я был э, отверженным потому что я критиковал советскую власть, когда я работал на стройке, когда у меня ничего не получалось, и когда у меня появились деньги, известность, у меня ощущение счастья не изменилось совершенно. Аз забелязах, че усещането ми за щастие изобщо не се промени от времето, когато бях отхвърлен, защото критикувах съветската власт, от времето, когато работех на един строеж. по сравнение с времето, когато станах известен и вече имах и пари и положение. У меня намного выше стал уровень комфорта, но не счастья. много се повиши нивото на моя комфорт, но в никакъв случай не се повиши усещането ми за щастие. Счастье нельзя сращивать ни с комфортом, ни с благополучием, ни с работой. Щастието не бива да се сраства нито с комфорта, нито с благополучието. Щастие може съединиться только е с любов и Божествени. Щастието може да бъде съединено само с божествената любов. И тогава вы поймете, что вы счастливы всегда. И тогава ще разберете, че всъщност вие сте щастливи винаги. И в потерях, и в приобретениях. И в загубите, и в постиженията си. Хочу вас поздравить. Искренне тебе поздравляю. Хочу вас поздравить с Днем Надежды, Веры и Любви и с Днем Софии. И хочу напомнить, что мудрость – это приоритет любви над духовностью. И хочу вас поздравить. Искам да ви напомня, искам да ви поздравя с э, днем на празника помня, че гордостта това е приоритет на любовта над духовността. И еще есть одно маленькое поздравление. И още, едно, и още един малък поздрав. У вас сейчас зацеплено за духовность. Сега да. при вас има копче на пристрастяване към духовността. В зале сейчас светлое поле. Но залата сега вече има светло поле. Продължите продержите это състояние хотя на сутки. то уже будет очень хорошо. Запазете това състояние поне едно денонощие и вече ще бъде много хубаво. Поздравляю. Е Спасибо. Спасибо.